Ba, jande etxart egin hun. Egin hun? Ba, ordin eh, nula ikaneko eski tipiak zide, markaita ikilan. Ebe bai, eh, e, kendizik bilkoa egin eta uste beno jente habo, eta bon, interesgarri duz, Minibat, bat, bi urte ezkin ela hola juntatu jabiltzalekin, jabiltzalekin eta ordian eh, bon, e, maneala jente jabilten dizi eta bon, gaizahunak eta ezainhunak agertetutzu, eta ordean, bon, interesgarri duzu, goia, abantxu fini dizige hor, fein, vetan, vandanju egin dizige, mahasbiltzi egin dizige, goizuntan, eta ordean, eh, hitza, hitz, mm, bizpaiu hilabeten bin fini eta ordean, eh, Bon, go aski segur gitutz, hafen go egiteko manea, koste zikuz ikastia, bena bon, badizu bai, jala, bi urte abantxe, bai bi urte hasi gela, eta edo hiue, eta bon, e, jakatsi dizigu, eta bai bai, eh, hen e, eh, jabiltzaleno entzun, eta interesgari. Estoki hor ez da bai ditan zinen ahuzkatzeko maneetan ebai, hoi nula, nula haitatzen duzi, nula lantzen duzi, hoi, iztegian sartzeko. Ahozkatzeko manea, bon, lehenik, eh, lehenik hoi guelanan urgentzia duz, er lehenik hiz bat e, behar dizigu atzaman, eh, hiz bat e, sibiotarez nula egaik izan den, ze zentzutan, eta erranaldi bat badugulaik, ze ze zentzutan jabiliten hitzua erranaldi hartan, hoi duzu lanek handiena. Erdige hoi delibeatun duen e, sartzen dugula, ordin idazten dizu margaitak, eta nik, edo edo, edo, edo batek grabatzen dizu, eta ahoskatzen dizik, guk egunoz mintzatzen gien bezala, ahoskatzen dizik, kasu eginez, untsa ahoskatzez, entzulik edo behazalik, komprenitzeko gizan, ez dizik fitegi ahoskatzen, ez sobea jaten, eh? e, aski kumprenigarri izan dadin eta ho, hoidu, hola dizigu grabatzen e, interesatu do nahi dinak jakin gue hö eta zu eta xö eta hoiko nula e, ahoskatzen dugun e, baduzu adibidez e, Sibiotarez aid re duzu, mena aid e, ahoskatzen dizigu, torin hortako importantuzu grabaketa enik heitia. Desberdintasun hans bada hori idatzia eta ahuzkoen artin? Ez, ez, ez, ez, holako aire hoi bezala edo batutze bai eh, B eta M eta mena guti, guti. Usin Üş, e, eh, izkibatzen den bezala ahuzkatzen duzu. Tego bestek berdizi ikasi, horre bezala gogoz ikasi berdizi aire ikusten dela, berdela aide erran, hoi, hoi ez duzu hoi hitzan mintzazien ikastiaikin hoi hoi badak Eta nula hitzak nula su egiten zitze, su egiten zitze, libu zaharretan eta hola, erran moldiak edo kambiatu dien ez edo... Bon, ordin gu getutzu gututzu um, lehenik hiztegietan, batutzu utzu hiztegi zaharrak, Baduzu hiztegi han txantagazin eginik batek, ataratzen egini beste batek, baduzu salgizen eginik laundek, baduzu larrasketek eginik eskiulan. Eta horrein hoiki importantenak dutzu, eta jo azkenik, eh, juneska zenabete hoienak, eh, eta ordian uh, hor, hoietan bermatzen getutzu, eta hor baduzu hitz hanitz. Eta ordien e, ordin hitzo hiztegietan hitzoik txerkatzen ditzik korpusin, geditzen egun korpusa, erena ebeita, batutzu idatzi handan abat, leheneko idazik egiategi, arxu, eh, eta e, eta intxospe, eta hoiko batutzu lehen lanen jantzi zienak eh, Lucien Bonaparte printziaen denboan, Itzulpen egin zizien txibiotari lat, lan hanitz egin zizien. Eta gehoe bat utzu idazdik, eta Jean-Louis Davant, Jacques Estarraiet, eh, bat utzu mm, eh, Jean-Pelle eta Echebarn, eta bon, ordin hoienake bat utzu, eta ordin hoietane bermatzen getutzu, ordin eh, korpus hortan joiten dizigu izen bat, sartzen dizigu izen bat, eta e ordena gailik emaiten dikuz ze idatzietan agertzen den eta erranaldiko soik emaiten ditze eturin hor subiten dizige guk txerkatzen dugun zentzin nula jabiliten izen hoi eta hor erranaldi puzkabat hartzen dizige erranaldi osoik afen kumpreni den eh, puzkabat hartzen, hartzen dizige eta hoi haitatzen dizige aminibet hitz horren e, horren jabilpen hain kumprenitzeko mentik gehozta eh, aitzinatu, urtik aitzinatu. Imaginatzen dut, badiela ebai kambiamenak eh, hitzen artin, hitzun baita ez zinak abuhola baliatzen edo abuhola erraiten. Bai, bai, bai, lehen eh, jala berrehen urte tri baliatu eta benjatu <laughs> eta holako hitzak eta egarten zititzen eta bon hoik, hoik desagertetutzen, bena e, ohartu gututzen, e, lehen e, hoiek biltentzizien beldurtu, izitu, eta hoiko hoi ez ditzik, habo ebilten hoi guetako beldur, uh, manesha duzu, aldiz gug, lehen txibion erraiten zuzen beldur. Eta horrein, holako gaizeli bat, edo, edo edo holako gaizeli bat lehen jabilitzu duzen, horrein, hoiko sartu Ur, urduko erranaldiekin hoik sartu itzik, eta geho hoai batutzu hoaiko hitzak, internet, eta hoiko, hoiko lehen etzututzen, eta hoiko hoike, hoike sartzen titzik, hoaiko eta ebai bereziki handereinoekin egiten dizigu, ikusten dizigu, hek ben matematiketan eta hola, e, nula multiplikatze, do biderkatze, eta hitz hoiko esartzen titzik, hoaiko, hoai jabailgarri izan dadin, e, e, guk ez dakizik nurk jabiltan din hor. Edo jakasle batek jabiltan diz, edo kuriositatez norbait horran den bat, edo beste batek itzulpen baten egiten, edo beste batek hitz, edo erranaldi zahar bat nahi dizu kumpren hit, baduzi jabiltzale mota hanitz. Eta hori hori eroen dako eta horro ez hartan ditzik. Hori guk atzamaiten dugunako ezartan Ahalaz, esplikatu zezen jabilik hitzak eta geho jabiltzalik haitatuko diz. Guk ez dizigu erraiten, hoi, hola ibili behar da, oiztu Guk egiten dizigu tresna bat, tresna deja egin itzuz, mena guk jibotar hitzak ezarten ditzigu uh, eh, lagungarri bezala, utzultzale, jabil, uskain jabiltzale baten laguntzale bezala, lagungua bezala. Gu guia hoi duzu, guk ez dizigu erraiten hau ez hoi eta hoi guo bai, ez duzu hoi guelana guk hitze biltzen ditzik eta zentzine zarten eta laguntzale gutut. Ados. Eta hor, egunko bilka bat bezala, hor, uska jabilten dien zumbait jintia alkarte desberdinetako. Ze zentako baliagarri da holako bilka bat zientako? E, bon, argitxuka mesek zizien delibeate bilkaan ontolatzi, guk ezken izen galtatzen, baina bon, gui bardin ados getutzu esplikatzeko, euh, ze egiten dugun, nule egiten dugun, zer ez, ez gütetzu hasi gu, e, e, Publikoak dikuzu galtatu lan horren egiti, eta gu, gu ez duzu e, beinatu jarzabal. Eta urdin, eh, kadre hortan, egon txedi eta beti duda bat ikendu beti bainato jarsabale jaman diosugu duda, haik javaki lesan, haik eh, segutzen dize hizkuntza eta sibiotara bereziki, betesi a egin behitzin, eta ordin untsa segutzen dizu, eta dudak eta hola hat, hat eh, bainati jaman diosugu. Eta urdin, oai, abantxu fini behitugu, e, importanta zuzen guetako sustut iabiltzalean e, iritzian jakitia eta e, e, Oi eztizik guk egin moldian kanbiatuko, oi eztizik behantegi duzu, oi nahi baduzu, bena e, ikustia e, ze moldetan e, eta leheniko hartzen gututzu beharrezkoa zela. hanitxik jabilten dizie eta untra ziesu eta hanitxik jabilten dizie, e, usu eta balia garri ziesu, torin hortan, Eh, nola erranen e, eh, fensibiotar hitzen ezartia, hor importanta zuzen, beharrezkoa zuzen, eta abantxo bazterila helte gututzen. Hoi alde batetik, eta geho, gug altatu dizigue, e, eh, balin bazien ohar edo hola, jakin eta meile zigortez, eta ben oharren jakin hoien beharra ebeitugu gezpeikia oro jakin, bereziki egin oztako gaizetan, hola, gaiza arruntetan, eh, gu ezagutzia bat izik, mena bardi mugatu ez dakizik sibioko, sibio gutan nula, zer nula eraiten den, Eta ordin uh, eh, hortane importantzuzun uh, eh, edo jabiltzalen uh, entzutia. Eta ziek pertsonalki zentako imbea ikentzinen uh, sede hortan parte hartzia? Bo, inbea galtua bat eta galtua bat eta gu ados gintutzen. Bena lehenik abiatu itzuzen animaleko talde bat, lau, lau langile, bos langile, eta gio itzuzen txosik, eta horin gutiago, eta gio funtsin biak gututzu agitu hortan baizik egiteko. Alde batetik lau izan baginen, interesgarriago zukezen. bena hanitxeze luzeago zukezen zerren hor, bien hartin ados jartia, bon, ez duzu beti ja, meno <laughs> bon. Bena, adosa, adosa heltzen gelaik, lau eta komplikateo guzuk ezen. Bena, abehatsago ebe behar ordin, bon. Oi, oi, oi, oi, oi, Ordin, guk hartu dizik, bon, nik, deja, nula eran jabilten izen, deja, zulpenen egitek, ordin, nula eran ezagutzen izen, nik, deja. Eta margaitak, e, eh, bon, berrogei urte ikastolan, eta badakiz izkibatzen, eta eh, aditza gramatika beno hobek izagutzen dizen, eta erretretan izan ez eta hola, eh, hain e, entutzen beak, beak halako segurtamen bat emaiten zitazen, hai baduz, eta e, eta geho ebai interesgarri izan, izan duzu guetako ohartu behikia uste beno e, hitzabo badela, hiztegia urte beno abeatxago dela, guki abilten dugunetik beno hiu dolau eta kuaz habo hitz baduzu, guke esagutzen ezagutzen dugunak, beno nuspaizten zuenik eta hola, eta hor bermatzen gilek idatzietan eta hola, baduzu hitz hanik, Eta nik hortako nizu nula eran e, eta jabilten utzulpenetan, zer ni gogoz itzultzen egin izalaik, beti behar hitzak agertan ditzak. Bena hor, sinonimoak agertzen dutzen itzulpena e, hiz bat entako, bat utzu bizpahi haitia bat duzu turin, egartan duzu haimen, hoi deja egai pari duzu, bebeste bat egaiko duzu, zentzu berdinekua, eta turin hortan nula erran hanitz eta, hafe, nik beti interesgarri atzaman ditut, oi uanu habo, guk ezai hitzekin, e, nula e, sinonimo habo badean eta nula laguntzen din, utzultzen eta funtsino hartzen getutzu, ehuneko lautan hogei, hiztegien ehuneko lautan hogei, berra dugula, basen afarruan lapurdin eta sibihun. Eta gio han, gio ehuneko hamar dela, kanbio, heben han, heben este, este ezagutzen, edo sibihun jabiltan den hizbere zibetet da hola, mena ehuneko lautan hogei eta hamar eh, berra duzu, ber mitzaji aduzu funtsin, eta ber hitzatutzea bilik, eta horreke, horrene ikustia egosio dizen. Ados. Bo. Voilà, urdin... Eta euh, eskerik han entako ah. guk baliatzen Zebre? Bai, bai hala, bai, bai, bai, bai, bai, bai, <laughs>